tariki ku munsi wa gatandatu n'igenekerezo rya cumi na gatandatu myandagaro bibiri na mirongo ibiri na kabiri mwiriwe bakunze ibisanganiro kaze mu makuru yacu yo kuri uno murango tuyahere ku ngingo z'ingenzi amahinguriro ya Brarudi Sosumo na Buseko akwiye kwereka leta integuro zayo zingena ategekanya kugwiza imyimbu kugira leta ibone yo yasahiriza ni kuva ku munsi wa kane we na mugenzi we yahunze bagirizwa kugira uruhara mu inyuruzwa ry'igitoro cya mazutu rigize iminsi ryibonekeza ku bimashini by'ishyirahamwe soje ya satome nayo abarwayi bahora barungikwa kuvurirwa hanze y'igihugu barwaye indwara zifatira mu bihimba bimwe bimwe by'umubiri nk'ubwonko canke igiti cy'umugongo bagiye kuvurirwa mu Burundi imvo no kubera habonetse icyuma gipima ibyo bihimba idonido ni muri makuru mwateguriwe na Omer Nduwayo neri kwihangana ari mu buhinga bw'ibyuma tubahaye ikaze isanganiro Amakuru yacu tuyatangurira mu gisata cy'ubudandaji leta y'u Burundi iriko yiyumvira gusahiriza amahinguriro akomeye nk'igibinyobwa Brarudi, gisukari sosumo n'igisima buseko mu kwemerera ayandi mashyirahamwe ashaka gukora nkayo ashikiriza ibyaranguwe na leta mu mezi atandatu ya mbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo na kabiri ejo ku munsi wa gatanu Alain Guillaume Bunyoni ni wa mbere yemeza ko imyimbu y'ayo mahinguriro idakwiye ahamagarira ayo mahinguriro kwereka leta integuro z'ingene ategekanya kugwiza imyimbu kugira leta ibona uko yo yasahiriza nayo ngo akanya bitarakunda ko yongereza imyimbu leta iriko yiyumvira bitabira eh, gukura amakori ku bidandazwa kugira byinjizwe bivuye hanze tumutegabiri ingorane ya mbere ihari ni uko batanga udahuriranye n'ibyankenerwa by'abarundi haba muri burarudi haba muri buseko haba muri sosumo isukari ya sosumo ibonekanye speculation zisha zihera mugabo isukari itahari ni ngombwa yuko izo speculation zihaba kuko ntibikwiye kubera abayikoresha babaye benshi n'ibyikora byabaye byinshi iyo turi ko turahimiriza tuvuga tuti habe amahinguriro tuza kugaruka dusanga iyo sukari nayo ikenerwa rwose iyo niyo ntambamye ya mbere ni nayo mukenyuro wa mbere ukenewe uri kurakorwa na leta kugira ngo ibyo bintu bibonekane ku isoko ku rugero ruhagije harimwo ugusahiriza kugira ngo ayo mahinguriro ashobore gukora byinshi harimo kandi no kugurura abashoboye kubikura hanze bakabikura hanze mu kurindira yuko ayo mahinguriro ashobora gushika ku rugero akwiza abarundi bose ibyo bipfuza icyo ni cihwejwe na leta kandi haratanzwe intumbero ariko hambavu yaho mubonye bidashotse byihuta ni ukumenya yuko hariho no gusubira kujonjora kandi kuko ibintu byarazibye ku masoko mpuzamakungu mu kiringo kingana uku turashobora gukora tukagwiza umwimbu muri icyo kiringo leta nayo itegekanye yuko hashobora kuba ama importation cyangwa ama exoneration kuri bimwe bimwe biza kugira ngo ibyo bintu vyankenerwa bishobore gushika mu gihugu hagati aho ibiciro by'umukate byaduze mu ntara ya bururi aho wahora ugwa igihumbi ugeze ku gihumbi n'amajana abiri abayikora basigura ko iduga ry'ibyo biciro byavuye ku bikoreshwa mu kukora aho nk'ifarini yavuye ku mafaranga y'amarundi ibihumbi mirongo itandatu na bitanu isimbira ku bihumbi mirongo irindwi n'indwi bitumwe n'ibura ry'ibitoro ritorohereza ibikorwa byo kunguruza ibidandazwa ibituma bizimba abihereza umukate basaba leta gutorera umuti iduga ry'ibiciro by'ibifungugwa zeno nzambimana agasashe karimo imikati itandatu kahora kagurwa amafaranga igihumbi y'amarundi ugasigaye kugurwa amafaranga igihumbi n'amajana abiri y'amarundi nayo umukati wari ugurwa amafaranga amajana abiri ngo ubusigaye kugurwa amafaranga amajana atatu y'amarundi abayitandaza bakavuga ko iyo sashe y'imikati itandatu basigaye bayirangura amafaranga igihumbi n'ijana kare bayirangura amafaranga amajana icyenda y'amarundi mbere bamwe bakavuga ko bahebye kurangura iyo mikate kuko bunguka intica ntikize canke bakabura ababashorera tubajije abakora iyo mikate batumejeje ko nk'ifu farine mu rw'ifaransa bakoresha ibiro mirongo ibiri na bitanu ngo basigaye babigura amafaranga ibihumbi mirongo irindwi n'indwi by'amarundi bahora babigura amafaranga ibihumbi mirongo itandatu na bitanu by'amarundi indobo y'amavuta y'amakoto amaritiro icumi ngo basigaye bayagura amafaranga ari hagati y'ibihumbi mirongo irindwi n'umunani n'ibihumbi mirongo umunani by'amarundi yahora ku mafaranga atarenga ibihumbi mirongo itandatu na bitanu nayo akabido k'amaritiro atanu y'amavuta ya godeni ngo basigaye bayagura amafaranga ibihumbi mirongo itanu na bitatu gatatu kare bahora bayagura amafaranga ibihumbi mirongo ine n'umunani mu mezi abiri aheze ngo nibura ry'isukari riri mu bituma umukate uduza igiciro kuko ngo niyibonetse baronka ikiro kimwe cyonyine bagaheza bagahitamwo kuja kugura ku isoko y'amagendo iyo sukari ku mafaranga y'umurengera abadandaza ibyo bakoramwo imikate bavuga ko ubukene bw'igitoro buguma bwibonekeza mu gihugu ari kimwe mu bituma ibyo biciro biduga kuko ngo nk'akantu kahora kavanwa i bujumbura ku mafaranga ibihumbi bitanu ngo bugasigaye gashikanwa i bururi ku mafaranga ibihumbi icumi by'amarundi ari mu minwe ya parake ya rumonge kuva ku munsi wa kane we na mugenzi we yahunze bagirizwa kugira uruhara mu inyuruzwa ry'igitoro cya mazutu rigize iminsi gibonekeza ku bimashini by'ishyirahamwe soje ya satome ni ku mutumba minago uko ari babiri bari basanzwe bakorana mu gisata cy'inyandiko ndangamuntu muri komine rumonge bakorera bakorera mu minago bakaba baciye bahagarikwa by'imfata kibanza muri ayo mabanga nkuko Jeremy Bizimana musitaneri wa commune Rumonga vyemeza mbega suko Jean Pierre Misako Bienvenue Abonimana yahora akorera mu gisata ndangamuntu mu minago akaba yararongoye komite ihurikiyemo na bose ijejwe umutekano mu minago yarahagaritswe by'imfatakibanza muri ayo mabanga ya komine aca yinjizwa agasho ka komisariya y'igipolisi mu ntara ya rumonge ku muhingamo wo kuri uyu wa kane ku mutahe w'urongoye parike yo mu rumonge nk'uko amakuru ava muri bamwe mu Minaga bivuga igice cyaryo cya rumonge gitaza uwo musitanteri avuga ko hasigaye ku inama ya komini ikorana ifata inkingo ya nyuma n'abo bagabo babiri urongoye igipolisi mu ntara ya rumonge yari yategetse ko basubira gufatwa mu nyuma yo kurekurwa n'inyamirama mu minago atana dosiye bakorewe kandi bari bagirizwa gufatanwa iritiro mirongo itandatu za mazutu hagati y'amagenekerezo ya kabiri na gatandatu myandagaro turimwo uretse ubumwe yahagaritswe abandi bavugwa muri ubwo busuma bakaba barahunze nk'uko mu ntwaro muri zone minago babivuga jean Pierre misago mu rumonge radiyo isanganiro inama isumba ingimba abagwayi bahora barongekwa kuvurirwa hanze y'igihugu bagwaye indwara zifatira mu bihimba bimwe bimwe by'umubiri nk'ubwonko cyangwa igiti cy'umugongo bagiye kuvurirwa mu Burundi kubera habonetse icyuma gipima ivyo bihimba ashikiriza ico cyuma bita IRM gipima ivyo bihimba ibitaro natwe turashoboye vyo kumugwa mukuru w'intara ya Karusi ku munsi wa kane wino agira kanugurura icese ibikorwa vyaco muganga Silvinze Imana umushikiranganje w'amagara y'abantu asaba ko cobungwa bungwa narijya ari kimwe mu gihugu cose Blaise Pascal Kararumiye muganga munezero champion muhinga akoresha ivyuma bifata amasanamu mu bijanye n'ubuvuzi medecin radiologue mu rurimi rw'igifaransa icuma bise IRM imagerie a resonance magnétique mu gifaransa yemeza ko icyo cuma IRM leta yashize mu bitaro bikuru by’intara ya Karusi akamenyesha ko gifasha gupima indwara zitandukanye zifatira mu bihimba avuga ko bidasanzwe nk'ubwonko canke igiti cy'umugongo hamwe no mu ngingo z'umubiri be nabari barira prote arongoye ivyo bitaro natwe turashoboye biri ku mugwa mukuru w'ikarusi nk'uko babishikirije umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu baremeza ko mu minsi yari iheze ico cuma kiriko kirageragezwa mu gupima abagwayi bapimye abashika mirongo itanu kandi vyagenze neza muganga Nzeyimana Silvia longoye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida abarwayi bafise izo ndwara zo muri ivyo bihimba bahora baja kurungikwa hanze ngo bavurigweyo ngo ubu bazoheza bavurigwe mu gihugu cacu muganga nzeyimana sylvia agasaba ko ico cuma cobungwabungwa gose akanamenyesha ko kizofasha n'abanyagihugu bo mu bihugu vy'akarere uburundi burimwo ikarusi kararumye blaise pascal ku bwa radio isanganiro Blaise Pascal kararumiye urakenuye tuvaho mu kirimiro tugarukimbo tuvuge ubworozi aborozi bashoreye amata muri koperative mini leteri yo mu gihanga turi mu ntara ya bubanza bidoga ko batararonka amafaranga yabo haraheza amezi atatu bagasaba ababijejwe kubatunganiriza abaserukira iryo hinguriro basigura ko icikagurika ry'amatara ubukene bw'igitoro hamwe n'inyonko yo mu kiyaga cya rifuti byatumye bahomba cyane ariko bakizeza borozi ko mu minsi ya vuba bazohembwa Space Caritas kabanyana abo borozi bagurishije amata ku ideni mu ihinguriro ry'amata menireteri y'igihanga baridoga ko batararonka amafaranga bakoresheje ko ayo mata bamwe haraheze amezi atatu abandi amezi abiri ni ukuvuga kuva ku kwezi kwa gatanu kugeza kuri uyu musho w'ukwezi kw'indwi ni amezi atatu abantu batigeze bahembwa nka jewe mfise igihumbi n'amajana ane na mirongo ine hafi n'ibice nka bitanu munezero monika aserukira minireteri y'igihanga asigura ko nabo bahomvye amata menshi ngo yarapfuye barayasesa bivuye ku gucikagurika kw'amata amatara kubura igitoro bakoresha muri gurupe hamwe n'ibihuha byavuga ko inyonko yo mu kiyaya cya lifuti ishobora no kuba iri mu mata abanyagihugu baca barareka kuyihereza amata menshi yapfuye yinjiye muri izine yarwaye ku kibazo cy'umuyagankuba urabona ko mu gihugu cyacu hari ikibazo cy'igitoro aho warondera igitoro ukakibura kugira ngo urabe ukungene worokora mata kose ngo dufise gurupe ukakirondera ukakibura umunezero munika arizeza ariko ko abarongoye iyo minireteri bagiye kuriha aborozi kubera ingorane zitabavuyeko special Caritas Kabanya Rubanza Radio Isanganiro Space Caritas Kabanya nawe turagushimiye miliyoni zishika ijana z'amadolari y'abanyamerika zatanzwe ni banki y'isi yose nizo zigiye gukoreshwa n'umugambi wa leta Soleil Nyakiriza mu kuba mu kuzokubaka ibibanza 105 bizotanga umuyaga nkuba ushobora gutanga megawati mirongo itatu n'indwi amashuri mashana atanu na mirongo itatu n'atanu yo mu gihugu cyose azoronswa umuyaga nkuba w'imishwarara y'izuba muri uwo mugambi nyene amashuri amajana ane asanzwe agaburira abana ku mashuri azokubakirwa mashiga ya kijambere byashyikirijwe na Edouard Juma ajejwe ishigwa mu ngiro ry'uwo mugambi mu ruganda rwo gusigurira abajejwe indero mu ntara ya kirundo ibijyanye n'uwo mugambi Abraham Safari nk'uko byavuzwe na Juma Edouard asanzwe akora mu bushikiranganji bw'indero akaba ajejwe gukurikirana ishigwa mu ngiro ry'umugambi wa leta Soleil Nyakiriza mu gisata c'indero ngo hagiye kubakwa ibibanza mirongo ine na bitanu mu gihugu cyose bizotanga umuyaga nkuba uturutse ku mishwarara y'izuba aha ibyo bikoresho bikazotanga megawate mirongo itatu n'indwi izo zikazoshobora kwakiriza amashuri amajana atatu na mirongo itatu n'atanu anyanyagiye mu gihugu cyose kandi asanzwe atagira umuyaga nkuba uwo umutegetsi w'umushikiranganji bw'indero amenyesha kandi ko uwo mugambi nyene uzokubaka n'amashiga ya kijambere ku mashuri inshingiro ashika amajana ane yo mu gihugu cyose asanzwe agaburira abanyeshuri ku mashuri muri wa mugambi wa kantine scolaire mbere ngo n'amashure nshingiro arenga ijana mirongo itatu n'atanu co kimwe n'imihana y'abanyagihugu izoba yegereye ibyo bibanza bizotunganirizwamo uwo muyaga nkuba nyene ngo nayo azohabwa umuyaga nkuba uwo mugambi wose ukazotwara imiliyoni zishika ijana z'amadolari y'abanyamerika amafaranga yatanzwe n'ibanki y'isi yose nk'ingabire ku Burundi ibicishije mu bushikiranganji buraba iby’ubutare n'amasoko ntanganguvu abajejwe indero mu ntara ya Kirundo bakaba kuva kuyu wa kane gushika ku munsi wa gatanu bariko barasigurirwa iby’uwo mugambi mu Kirundo Abramu Safari ku radio Isanganiro Abraham Safari nawe urakenuye kuri iyo nkuru ivugwa mu gisata cy'indero duciye turangiza amakuru tuya tuyateguriye kuri uno murango mwakoze kuba mwayakurikiye